kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala hakika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia ya waumini ndiyo njia ambayo waumini wakiipita njia njia hiyo itawafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wako salama wazada salihin na takwa Allah azza wa jalla ndiyo masurufu ambayo wajawema wema wanatakana kwamba wachukue masurufu hayo wachukue zawadi hiyo kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa chukueni masurufu hakika bora ya masurufu ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa biha najatu wa salahu yaumaddin na jambo la kumcha Allah na mtu kushikamana na, na takwa Allah azza wa jalla ndiyo kunapatikana kufaulu kwa mja na ndiyo kunapatikana kutengenekea kwa mja na kuwa akifika yeye siku ya kiyama mtu huyu anakuwa katika hali ambayo ilikuwa salama takwa ni jambo ambalo linotakikana kwa kila mja na ni jambo ambalo muislamu anatakana ikifika siku yake basi awe ni mwenye kujikagua pale anapoamka asubuhi mpaka mpaka kufika mchana wake ajiangalie kwamba moyo wangu nimejikurubisha vipi kwa Allah nafsi yangu nimeikurubisha vipi kwa Allah na nimepiga hatua gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuisafisha nafsi yangu katika kuilea nafsi yangu katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na katika kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila ambacho chenye kumzidishia mtu takwa tayari Allah amekwisha kukijulisha ima kupitia kitabu chake ima kupitia mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wewe katika kuamka kwako mpaka kuingia kwako jioni je umeongeza sehemu ya takwa yako umeongeza sehemu ya kumwogopa Allah umeongeza sehemu ya kumcha Allah umeongeza sehemu ya kujikurubisha kwa Allah au kwamba wewe ni katika wale ambao kila pale ambapo mtu anapopambazukiwa na asubuhi basi yeye anakuwa mbali na jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa upo katika upande huo jing'owe usiwe katika upande huo jiweke katika upande ambao wa kuilea nafsi yako wa kuhakikisha nafsi yako inapata takwa Allah azza wa jalla jambo la kumcha Allah azza wa jalla wajahidu li anfusikum najitahidini kwa ajili ya nafsi zenu pambaneni kwa ajili ya nafsi zenu pambaneni katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzikandamiza nafsi zenu na kuhakikisha nafsi zenu zinakaa katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum wanamsungulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wale ambao wenye kupambana na nafsi zao na wakazikandamiza nafsi zao katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subulana watu wa sampuli kama hiyo sisi tunawaongoza katika njia zetu wa inna allaha na wafahamu waislamu wafahamu waumini wa inna allaha la ma'al muhsinin wa hakika Allah yuko pamoja na wale ambao wenye kufanya matendo mema wenye kujibidi kujibidiisha katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda yale ambayo yalikuwa mazuri kwa kuyatenda yale ambayo yalikuwa mema na Muislamu kila siku huwa anaangalia milango ya kheri ili yeye awe ni mwenye kuipita milango hiyo ya kheri na huwa anaangalia milango ya shari ili yeye awe ni mwenye kuifunga milango hiyo ya shari kila asubuhi yake na kila mchana wake na kila jioni yake hii ndiyo sifa ya muumini na hii ndiyo sifa ya yule ambaye mwenye kuli kulisaka lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huwa milango ya kheri yeye anaisaka anaitafuta ili aipite ikiwa kuna pahala pa kusoma Qur'ani basi yeye utamkuta ni mstari wa mbele katika jambo la kusoma Qur'ani ikiwa kuna pahala pa kutoa sadaka basi yeye utamkuta ni mstari wa mbele katika kutoa sadaka ikiwa kuna pahala pa kufutarisha basi yeye utamkuta mstari wa mbele katika kufutarisha ikiwa kuna pahala ambapo pa kusimama usiku basi yeye utamkuta mstari wa mbele katika kusimamisha qiyamul layli katika kuswali swala za sunna katika kujikurubisha kwa Allah alhasil katika kila mlango wa khairi yeye anakuwa ni mwenye kupita na kila pale ambapo penye mlango wa shari anajua huu ni mlango wa shari yeye anakuwa ni mwenye kufunga na kuwa mbali nao mlango huo wa shari kwa hiyo wajahidu jitahidini lianfusikum kwa ajili ya nafsi zenu qala abdullah ibn abbas walladhina jahadu fi ta'atina wale ambao wenye kujitahidi Abdullah ibn Abbas anasema katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipokuwa anaitolea maelezo aya hii Abdullah ibn Abbas anasema maana yake walladhina jahadu fi ta'atina ni wale ambao wenye kujitahidi katika taa yetu kwa maana katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subla thawabina sisi watu hao tutawaongoza katika kuzipata thawabu zetu kwa maana Allah Allah atawaongoza waja wao katika kuyapata malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu tuelewe sisi Allah ametutakia kheri tena kheri ambayo ilikuwa kubwa sana kwa kutujalia sisi kutupa afya na akatuweka katika mwezi huu wa Ramadhani na akatufikisha vile vile katika kumi hili ambalo ni kumi la mwisho katika makumi ya mwezi wa Ramadhani ambayo hii ni kheri ambayo ilikuwa kubwa sana usiku wa Lailatul Qadri unapatikana katika kumi la mwisho na hili kumi la mwisho mwisho kama wanavyosema ilmi al-ashru al-awakhir min Ramadhan khairu layali sana kwamba kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani ndiyo masiku ambayo yalikuwa bora katika mwaka mzima mwaka mzima ukiuzingatia basi utakuta kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani ndiyo kumi ambalo linachukua bora katika masiku yote ambayo wewe unayajua yanokuzungukia katika mwaka basi elewa kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani ndiyo bora bora kumi hilo kwa hiyo Allah kukudirikisha wewe kukupa taufiki wewe na akakufikisha katika kumi hilo Allah anakutakia kheri ewe ndugu yangu Muislamu wa fiha lailatul qadri na ndani ya masiku hayo kwa maana katika kumi hilo la mwisho kuna usiku wa lailatul qadri wa hiya khairu min alf shahr nao ni usiku ambao ulikuwa bora sana kuliko miezi elfu kama qala Allah azza wa jalla kama Allah azza wa jalla alivyosema العلم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza usiku huu wa Lailatul Qadri katika kitabu chake pale aliposema kwamba Allah ameteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadri na kitu kitakachokujulisha wewe dua usiku wa lailatul qadri usiku wa lailatul qadri ni bora kuliko miezi elfu moja endapo kwamba wewe utadiriki usiku huo na ukawa ni mwenye kufanya ibada na ukajitahidi katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali swala za tarawih kwa kuswali swala za sunna kwa kusoma Qur'ani kwa kutoa sadaka na kujikurubisha katika kila aina katika mambo ya khairati basi wewe unakuwa umefanya ibada kama miaka 83 na kidogo hivi kwa maana miezi elfu moja unahesabika kwamba wewe upo katika ibada fantabihi hadha barakallahu fik inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله walidhalika kana nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili hiyo kwa ajili ya ubora wa usiku wa lailatul qadri kana nabiyuka alikuwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam yajitahidu جدا في عبادة ربه سبحانه وتعالى mtume alikuwa akijitahidi sana katika ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi layal yani katika misiku hii ambayo inapatikana katika usiku wa lailatul qadri wayahuthu ahlahu fi hadha al-amr na huwaimiza watu wake katika jambo hili la kuamka usiku na mtume sallallahu alaihi wasallam kana ijtihaduhu fi hadhihi layali ilikuwa jitihada yake yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku haya fauka ma kana yajtahidu fi ghairiha ilikuwa imezidi vile ambavyo alivyokuwa akijitahidi katika misiku mengineyo kwa maana ukifanya comparison baina ya misiku ambayo ilikuwa nje ya kumi hili la mwisho na misiku ambayo iliyokuwemo ndani ya misiku hii vile ambavyo ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akijitahidi basi inaonekana jitihada yake katika masiku haya ambayo anapatikana katika kumi la mwisho jitihada yake mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haina mfano na wewe ukiambiwa hivyo fahamu kwamba mtume kwako wewe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi mtume wa Allah ni kiigizo kilichokuwa chema liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kwa yule ambaye mwenye kumtaraji Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji siku ya malipo sasa mtume wako alikuwa katika hali kama hii maana yake nini maana yake kwamba wewe unatakiwa Yatakikana upite katika mapito ambayo aliyopita mtume wako alayhi salatu wasalam katika namna ya kujitahidi. Onyesha tofauti katika masiku ambayo alikuwa amekupitikia wewe na masiku haya ambayo uliokuwa nayo wewe, kwamba mtume alikuwa jitihada yake ilikuwa ni kubwa sana. Na Aisha radhiallahu anha ndiyo anayasimulia haya, anasema katika hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim, mtume Aisha anasema radhiallahu anha, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi mtume alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho katika mwezi wa ramadhani jitihada ambayo haijapatapo kuonekana akijitahidi katika misiku mengineyo kadhalika Aisha huyo huyo radhiallahu anha anasema kwamba idha dakhala idha dakhala al ashr linapoingia kumi lile la mwisho lile eh, shadda mizarau mtume alikuwa akikaza vizuri shuka yake kwa maana akipania akifanya bidii na juhudi yake ikiongezeka wa ahya lailahu na mtume alikuwa akiuisha usiku wake wa aiqadha lahu na vile vile vile sio kwamba yeye tu alikuwa akiuisha usiku wake bali alikuwa na bidii vile vile mtume ya kuamsha watu wake kwamba amkeni fanyeni ibada swalini swala za sunna swalini someni Qur'ani leteni adhkari mtume alikuwa na bidii hiyo ya kuamsha watu kadhalika vile vile jambo la kuamsha watu nyumbani kwako ukamwamsha mke wako ukawaamsha watu wako nyumbani na wewe ndiyo kiongozi wa ndani ya nyumba ndani yake mkafanya ibada basi pia kunapatikana wepesi wa mambo mengi ambayo mambo hayo wewe kama kiongozi ndani ya nyumba kuna ugumu ambao labda unapitia katika hali tofauti tofauti lakini wewe mwenyewe ukajibidisha na ukawabidisha watu wako basi kunapatikana wepesi hata wazile hali zako za maisha hata wazile hali ambazo ulikuwa nazo tofauti tofauti kwa hiyo kuweni na bidii kama ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko nayo katika kumi hili la mwisho na fanyeni juhudi katika kila aina kwa juhudi ya kuyaendea ile milango ya kheri kama vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipo alivyokuwa akifanya juhudi alivyokuwa akiendea milango ya kheri na akawajulisha umati wake kuendea milango ya kheri jitahidi sana katika swala za tarawih usiwe ni mwenye kupitwa kwa sababu usiku wa Lailatul Qadri unaanza jua likishakuzama tayari mawingu mekundu yashapotea tayari swala isha ishaingia pale ndio usiku wa Lailatul Qadri unaanza kwa hiyo kuwa wewe ni mwenye kuswali swala ya, ya isha kwa jamaa na kuwa ni mwenye kuswali kablia na badia jitahidi katika upande huo kadhalika vile vile kuswali swali swala ya tarawih jitahidi uswali pamoja na imamu mwanzo wake mpaka mwisho wake kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama mal imam yule ambaye atakayesimama pamoja na imamu hata yansarifa mpaka imamu akamaliza swala kutiba lahu annahu ahya al-laila kwamba mtu huyo panaandikwa kwake yeye ameuisha usiku mzima kwa hiyo wewe kuidiriki swala ya tarawih ukaswali pamoja na imamu mpaka imamu akamaliza rakaa 11 zile ukaondoka pale unahesabika kwamba usiku mzima umeuisha lakini vile vile mtume wako anasema sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yule ambaye atakayesimama usiku wa lailatul qadri na usiku tumesema ume, unaanza pale ambapo mawingu mekundu yanapokuwa yameondoka usiku unaanza pale wewe ukasimama pamoja na imamu ukaswali pamoja na kuwa unaandikiwa usiku mzima waisha lakini mtume wako anakutajia fadhila nyingine man qama lailatul qadri yule ambaye atakesimama usiku wa lailatul qadri imanan kwa imani anajua kwamba jambo hili Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye alikuwa ameniamrisha na nalifanya hili kwa kutekeleza yale ambayo yalokuja katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala na katika maagizo yake na katika mafundisho ya Uislamu mimi ninasimama hali ya kuwa nataraji malipo wahtisaban na kutaraji malipo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mtu huyo anasamehewa katika madhambi yake ambayo alikuwa ametangulia ndugu yangu muislamu fadhila ni ndogo hizi wewe kusamehewa dhambi yako moja tu siku ya kiyama basi hili jambo ni jambo ambalo lilikuwa kubwa mno na utahitaji hasa kwamba usamehewe japo dhambi moja sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamtamkisha mtume wake kwamba ukisimama katika usiku wa Lailatul Qadri kwa imani na kutarajia malipo basi Allah anakusamehe dhambi zako basi tuki tukimbilieni katika jambo la kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala tukimbilieni katika kuhakikisha tunapata ile siku ule usiku ambao tukifanya ibada tunakuwa tunaandikiwa kwamba sisi tumefanya ibada kwa muda wa miezi elfu moja hii ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa kadhalika tuwahimizeni watu wa majumbani tuwahimizeni wake zetu tuwahimizeni dada zetu tuwahimizeni vile vile wale ambao waliokuwa wako katika mamlaka zetu kwamba jamani nyewe huu ni usiku ambao unatekana tuutafute na mtume alikuwa akiwahimiza maswahaba zake faltamisuha min min ashr alawakhir utafuteni usiku huo katika kumi la mwisho min ramadhan katika mwezi wa ramadhan faltamisuha fil ashr alawakhir min ramadhan tafuteni usiku huo ndani ya kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani kwa hiyo mtume wa Allah ametutaka tuutafute usiku wa Lailatul Qadri katika kumi la mwisho na kumi la mwisho lenyewe ndio hili ambalo mimi na wewe hivi sasa tumo ndani yake sasa hebu fanya bidii yako ya hali ya juu kama ulikuwa wewe umekafirika zinduka katika upande huo umeletwa duniani ndugu yangu Muislamu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchuma katika nyakati ambazo zilikuwa za kheri khairi kuchuma katika ile misimu ambayo ilikuwa khairi kuchuma thawabu ili wewe zikakunufaisha kule ambako unakokwenda wangapi wangapi ambao unawajua wewe tayari hawako duniani washaondoka duniani lakini Allah amekubakisha wewe ili kukudirikisha katika kumihili la mwisho basi usifanye uzembe ewe ndugu yangu Muislamu nitumia fursa hii ambayo Allah Mola wako amekuneemesha amekupa kipawa hichi cha kukudirikisha wewe ukafika katika kumihili la mwisho jitahidi fanya bidii kwa kadri ya uwezo wako jitahidi kusoma Qur'ani kwa wingi jitahidi sana fanya ibada na miongoni mwa ibada ambazo tunapenda kuzindua sana mtu ajitahidi kwamba kusoma Qur'ani kwa wingi kwa sababu ndio mwezi ambao umeshushwa Qur'ani na ni mwezi ambao watu wanatakana jibidishe sana kusoma Qur'ani na miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea mtu apate fadhila nyingi sana wewe ikiwa umesoma Qur'ani basi jitahidi pitisha japo kul allahu tatu kwa sababu kila kul Allahu moja inalingana na thuluthi ya Qur'ani kwa maana unapata thawabu ya juzuu kumi na ukisoma nyingine unapata thawabu ya juzuu kumi na ukisoma nyingine unapata thawabu ya juzuu kumi maana yake nini maana yake ikiwa wewe wewe vile vile umepata muda ambao unajua muda huu na mara nyingi sana muda unapatikana kwa wewe Muislamu unapotoka mathalan hapa msikitini unaenda katika pilka zako au unapotoka hapa msikitini unaenda zako nyumbani hebu kuwa ni mwenye kukariri njiani ibada ndogo kulu isome kwa wingi kulu Allahu njiani ambapo kwamba wewe unatoka zako hatua moja kwenda hatua nyingine jiulize utapata kulu ngapi na hizo thawabu zitakuwa ni ngapi kwa hiyo ni mwezi ambao wa kuchuma thawabu kwa wingi kulwallahu ni tamko ambao au ni ni sura ambayo iliyokuwa wengi wa Waislamu wanaifahamu, wengi wa waja wanaijua. Hebu sasa jitahidi kuzipata zile fadhila zake. Wewe unaambiwa kwamba huyu Allahu moja inalingana na thuluthi ya Qur'ani. Ni jambo dogo, ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana ni jambo ambalo lilikuwa adhimu sana, na haya ndiyo mambo ambayo ya kukimbilia. Jitahidi sana kuyafanyia kazi, usiwe kwamba wewe unatembea njiani akesha ulimi wako umekaa kimya pitisha kwa Allah soma kwa wingi kwa Allah ili uzipate hizo fadhila tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni wenye kuyafanya mambo ya khairati Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna warfa'na wala tadhana وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم أدركنا ليلة القدر ewe Allah tunakuomba kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo kwa tukufu tunakuomba ya rabbal alamin kila mgonjwa ya rabbi mpe afya ambayo ilikuwa ni nzima wale ambao walikuwa vitandani hospitalini ambao wao walitarajia watakuwa ni wazima ndani ya mwezi huu wa Ramadhani lakini matokezo yake Allah umewatahini kwa mitihani ya maradhi tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala wape uzima ambao utakuwa ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja wetu ya rabbal alamin sote walikuwa kwa hapa na wengineo ambao walikuwa wako hapa kila mmoja wetu ana shida ambazo zinamthakili yeye mwenyewe anazijua shida hizo ima za maradhi ima za ugonjwa ima za shida hizi na zile katika hali za maisha tunakuomba ya rabbal alamin mtatulie kila mmoja wetu shida yake ambayo alikuwa yuko nayo ya rabbi mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati na mwepushe na kile ambacho kilichokuwa cha shari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati الحسنة وقنا عذاب النار آمين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة